50 languages. 66. 66. Pronom possessif 1. Pronom possessif 1. Je, ma, mon. Je, ma, mon. Je ne trouve pas ma clé. Je ne trouve pas ma clé. Je ne trouve pas mon billet. Je ne trouve pas mon billet. Tu, ta, ton. Tu, ta, ton. As-tu trouvé ta clé As-tu trouvé ta clé As-tu trouvé ton billet As-tu trouvé ton billet Il, ça, son. Il, ça, son. Sais-tu où est sa clé Sais-tu où est sa clé Sais-tu où est son billet Sais-tu où est son billet Elle, ça, son. Elle ça, son. Son argent a disparu. Son argent a disparu. Sa carte de crédit a aussi disparu. Sa carte de crédit a aussi disparu. Nous, notre. Nous, notre. Notre grand-père est malade. Notre grand-père est malade. Notre grand-mère est en bonne santé. Notre grand-mère est en bonne santé. Vous, votre. Vous, votre. Les enfants, où est votre papa Les enfants, où est votre papa Les enfants, où est votre maman Les enfants, où est votre maman